الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu Tebareke ve Teala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braću, poštovani sestri, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jacije namaza u ovom zinskom periodu družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, autora čuvenog imama Ennevi Rahmetullahi Alehi. Kao što znate, u već nekoliko zadnjih predavanja mi smo počeli da radimo jedno veliko novo poglavlje u knjizi Rijadu Salihin, poglavlje Zabrana. Pa imam Ennevi Rahmetullahi Alehi inače bio e, izuzetno pronicljiv e, i njegova knjiga zaista, zaista, ajde da kažemo, e, poridana i složena je na jedan veoma, veoma lijep način, pa je počeo da govori o zabrana koji se vezuju za jezik, za ono što može biti zabranjeno islamu, a znači izgovara se jezikom. Pa smo govorili u proteklim predavanjima e, da islam mnogo, mnogo pažnje posvećuje e, svjedočenju, odnosno s druge strane da strogo zabranjuje lažno svjedočenje. Rekli smo zašto? Iz razloga što lažno svjedočenje se vezuje za tuđa prava. Pa smo rekli da grijesi, ako čovjek čini grijeh koji je samo između njega i Allah s.w.t. uvijek je na manjem stepenu od grijeha koji se vezuje znači za tuđa prava. Pa lažnim svjedočenjem čovjek će sigurno ugroziti tuđa prava, pa je Islam strogo, strogo zabranio lažno svjedočenje i o tome smo govorili. Nakon toga, <clears throat> u protekloj emisiji govorili smo o e, poglavlju veoma interesantno, strogo je zabranjeno po, e, poimenično proklinati čovjeka ili životinju. Kazali smo da je islam toliko savršen, da je toliko lijep, da je toliko potpun, da je zabranio i to strogo zabranio da se žive osobe, žive osobe proklinju, pa makar rekli smo bili i nevjernici jer se može desiti da čovjek bude nemusliman, nekoga prokune, pa bude proklit, nakon toga primi islam i ostane mu ta etiketa prokljetstva na njemu. Pa je islam strogo zabranio prokljetstvo živih osoba, pa makar se radluju o nevjednicima. I rekli smo da je to veliki pokazatelj savršenstva i potpunosti vjere islama, da nije dozvoljeno žive osobe poimenično prokljetstvo, kao pojedince proklinjati. <clears throat> Čak smo rekli i spomenuli smo nekoliko e, argumenata da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam u vjerodostojnim hadisima zabranio da se proklinju žive životinje, čak je za određene životinje koji su njihovi, njihovi vlasnici, e, znači, E, kleli, rekao je da se pusti, da niko, da niko se ne osrči na te životinje, a čak je kazao u jednom vjerodostom hadisu da ne želi da putuje u karavani u kojoj ima prokleta, u kojoj ima prokleta životinja. <clears throat> E, prošli put smo e, mnogo, mnogo pažnje posvjetili mi, pa smo rekli da je rezime da nije dozvoljeno živog insana, bio musliman ili nemusliman, prokleti. Kad su u pitanju mrtvi insani, dozvoljeno je prokljeti nekoga za koga znamo da ga je proklio Allah poslanik ali alaih salatu wasalam. S druge strane vidjet ćemo večeras će nam doći posebno poglavlje čak spominjati mrtvace po lošem, makar znači bili i nemuslimani, nije, nije znači dobro i nije pohvalno. Ono što je interesantno, večeras počinjemo sa 265. poglavljem, kaže imam Ennevevi, dozvoljeno je općenito proklinjanje nekih kategorija velikih griješnika. Nakon što nam imam Ennevi Rahmetullahi Alihi citirao, citirao argumente koji zabranjuju da čovjek proklinje nekog insana koji je živ, uvijek smo rekli da nakon toga uvijek dolazi sa izuzetcima i određenim pojašnjavanjima. Pa kada je govorio o zabrani gibeta, došao je sa argumentima koji ukazuju kada je dozvoljeno da čovjek čini gibet i tako dalje. Kada je govorio o nemimetu, govorio je nakon toga o izuzecima. Kada je govorio o laži, govorio je o izuzecima kada je u islamu dozvoljeno da čovjek posegne za laži. Isto tako i u ovom slučaju, nakon što nam je porjasnio argumente da je zabranjeno proklinjati žive osobe, bili muslimani ili nemuslimani, pa čak i životinje, Imam Ennevi Rahmetullah Jalehi dolazi sa novim poglavljim kaže dozvoljeno je općento proklinjanje nekih kategorija velikih griješnika. Znači dozvoljeno je proklijeti kategoriju, ali ne pojedinačno ljude. Već da čovjek kaže, Proklijeti neka su nasilnici. Proklijeti neka su ljudi koji se bavi kamatom. Ne misleći, znači ne ciljajući nikoga pojedinačno, već kategoriju. I to je dozvoljeno i ako pratimo, vidjet da imam Nevi Rahmetullahi Alihi ovdje spomenuo desetak, možda i više argumenata koji ukazuju da je Allah poslanik Alihi Salatu Veselam u više vjerodostojnih hadisa prokletstvo uputio prema kategoriji ljudi, a ne nikako prema pojedincima. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Hud, 18. ajet, Ela la'netullahi ala zalimin, neka Allaho prokletstvo stigne nasilnike ili oni koji su tirani. Pa vidimo da ovdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala e, spominje nasilnike u kontekstu u kontekstu <clears throat> prokletstva, tako da uz Allahu pomoć znači nema ništa sporno u tome da insan proklinje proklinje, da proklinje e, kategoriju ljudi, ali ne pojedince. <clears throat> Kaže Imam Nevi Rahmetullahi Alihi u vjerodostinu hadisma potrebno da je Allah poslanik Alihi Salatu Vesalam rekao. Pa će nam Imam Nevi spomenuti desetak hadisa. Mi ćemo inšala, e, hajde da kažemo, spomenuti za, za ibret, da vidimo koje su kategorije koje Allah poslanik Alihi Salatu Vesalam spomenuo u kontekstu prokljestva. Svakako, svakako, ne daj Bože da budemo mi sastavni dio te kategorije da se prispitamo i ako Bog da, ne daj Bože, ako budemo u tome, da budemo što dalje od svega toga. Pa kaže se, Allah je prokleo onu ženu koja sebi ili drugim upliče tuđu kosu i onu koja traži da se u njenu kosu upliče kosa. Znači za to vrijeme, za vrijeme Allahog poslanika, rej se letu sram, bila jedna praksa da su žene uzimale tuđu kosu, uplitali je sebi u kosu da bi izgledale ljepše, da bi izgledale mlađe i tako dalje. Pa je Allah poslanik ali se letu osalam spomenuo da je uzvišeni Allah prokleo takve osobe. E, današnja ulema se razilazi dali da li nošenje perike potpada pod ovu zabranu, svakako ako nema potrebi, zatim da je e, bolje to izbjegavati jer velik broj učenjaka savremenog doba smatrao je da i nošenje perike potpada pod ovaj hadis, ali uplitanje tuđe kose direktno, to je ono što je jasno zabranjeno, e, znači hadisom Allahog poslanika, ali se letu selam da žena uzme tuđu kosu i da je uplete u svoju kosu, takav postupak je strogo, strogo zabran, do te mjeri da je Allah poslanik ali se letu selam kazao, Allah je prokleo takvu ženu koja to i radi i ona, onu koja to traži da ju se to čini. Pa su dva, znači, e, dva dijela zabranjena i tražiti i raditi uplitanje tuđe kose, uplitanje tuđe kose u svoju kosu, taj hadis bilježi i Buharija i Muslim. Kaže imam nevi Allah je prokleo onoga ko se hrani kamatom. Nažalost, Živimo danas u vremenu kada je kamatni sistem zavladao cijelom, cijelom planetom, manje ili više pitanje dana, mjeseca, godine kada će se taj kamatni sistem srušiti. Zašto? Jer je to obećanje uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala jemhaku Allahu riba wa jurbis sadaqat Allah ruši kamatu a Allah unapređuje sadaku koja se daje. Ali vidimo ovdje imam nevi nam citira hadise u kojima spomije da je, uz, e, da je Allah poslanik proklinjao kategorije određenih griha. Pa ovdje nije proklet pojedinac, već su prokleti ljudi kao kategorija, kao griješnici koji koji barataju sa kamatom. Svakako znamo u vjerodostim hadisma da je Allah poslanik također e, kada je, pitanje, kada je u pitanju kamata spomenuo da i onaj ko uzima i onaj ko daje Pa čak i onaj ko zapisuje, onaj ko svjedoči, sve je to na istom rangu. Pa čovjek vjernik treba da se trudi, iako je danas u datom momentu nekada i veoma teško, ali Allah Žešanu zna insanove e, namjere, treba se čovjek truditi da ga ne zapahni ni prašina, ni prašina od kamati. <clears throat> Kaže Allah poslanik, ali se ratu selam, odnosno imam nevinan, citira sljedeći hadis, Allah je prokleo one koji slikaju likove. E, Ovdje se prvenstveno pod ovim hadisom misli slikanje, crtanje, e, da čovjek bude slikar i da slika nešto što ima dušu. Da e, slika znači e, živa bića, da slika čovjeka, da slika životinju. To je u islamu strogo, strogo zabranjeno. Pa znači ovaj hadis, Allah je prokleo onoga, ono one koji slikaju likove, E, odnosi se prvenstveno na slikanje rukama, da čovjek slika nešto što ima dušu. Pa moramo prije, znači nego što počnemo pojašnjavati neka savremena pitanja, da pojasnimo na što se odnosi ovaj hadis. Odnosi se da čovjek rukom crta nešto što ima živo, znači dušu kao čovjeka ili životinju. Dok je dozvoljeno da čovjek se slika drvo, auto, planine, sunce, mjesec, rijeke i tako dalje. To je dozvoljeno, inšala vizna, u tome nema nikakve smetnje. E, prva stvar, znači standardno, klasično crtanje rukama, zabranjeno je slikati i crtati ono što ima dušu, čovjeka, životinju i nešto slično tome, a dozvoljeno je slikati, crtati rukama sve mimo toga e, rijeke, brda, planine, voće, povrće i tako dalje. Ostaje, ostaje da li je sporno e, fotografisanje, Allah najbolje zna velik broj savremenih učenjaka od kojih šehu Sejmin Rahmetullah alihi jer je on živio u vremenu kada su fotoaparati svakako bili zastupljeni, e, znači pa čak i početak tog perioda kada su mobiteli imali kamere i on je smatrao da e, fotografisanje mobitelom ili fotografisanje sa aparatom ne potpada pod ovu, pod ovu zabranu. Tako da e, Pogotovo živimo danas u vremenu kada zaista Allah najbolje zna bilo bi više nego teško da se čovjek suzdrži od slikanja e, mobitelima zato što svako ima mobitel i svako e, ima mogućnost slikanja. <clears throat> Nakon toga, kaže imam Nevi, e, rekao je Allah poslanik, Allah je prokleo onoga ko pomira granice između njiva i posjeda. Pa vidimo opet ne proklinje se pojedinac, već se proklinju počinioci grijeha. U islamu je strogo, strogo, mnogo strogo zabrajeno da čovjek lažno pomjera menjike, da pomjera međe, da pomjera ograde i tako dalje. Nažalost, nažalost, ljudi nesvjesni, svi ćemo otići sa Dunjaluka, koliko je samo braći, koliko je sestara, koliko je ljudi na planeti otišlo u zemlju kao plod svađi zbog ograde i zbog menjika, ne znajući bez obzira koliko da pomakniš metar ili dva, opet sutra treba u kabur i sve će to ostati. Tako da insan treba da se čuva, treba da se pazi kada su u pitanju ograde, kada su u pitanju menjici, ne smije se sa tim poigravati i da svjesno, ne daj Bože, ne daj Bože da pomjera granice, znači već da to bude e, na obostrano zadovoljstvo o znači e, vlasnika zemlje ili parcela. <clears throat> Čovjek vjernik treba ima da ima na umu da je to strogo zabranjeno. S druge strane, bez obzira koliko da čovjek pomjeri i ogradu i da pomjeri menjike, sve će tu ostati, ništa neće sa sobom ponijeti na ahiret, osim ako bude to dirao i pomjerao da će ponijeti jedan veliki, veliki, ogromni grije. <clears throat> Isto tako, e, kaže Allah poslanik, Allah je prokleo kradljivca koji krade ratnu kacigu. E, ovaj termin retna kaciga postoji jako razilaženje e, u arapskoj verziji hadisa, postoji jako razilaženje na što se odnosi, ali je pojenta da Allah poslanik kaže Allah je prokleo čovjeka koji ukrade nešto malo, nešto nije velika vrijednost i zbog toga bude sankcionisan i zbog toga bude kažnjen. Znači, insan taj nije razmišljao, znači, ukrao je nešto besmisleno, a nakon toga je sankcionisan i kažnjen. Pa je to u islamu isto tako zabrajno. Kaže se Allah je prokleo onoga ko proklinje svoje roditelje. Allah je prokleo onoga ko proklinje svoje roditelje. Zar može biti na planeti insan da proklinje svoje roditelje? Definitivno može, zato i došao ovaj hadis da čovjeka muslimana odgoji najprioritetnija osoba koja zaslužuje respekt, poštovanje, uvažavanje, dobročinstvo, jesu naši roditelji. Allah Žešanu na više mjesta u Kur'anu, nakon što je naredio da se samo njemu i badeti čini i da se samo njemu robuje, odmah nakon toga kaže i dobročinstvo roditeljima činite. Pa to definitivno ukazuje da je dobročinstvo roditeljima na jednom velikom stepenu islamu, a s druge strane, a s druge strane e, biti nepokuran roditeljima, ne daj Bože podizati glas na roditelje, proklinjati roditelje, psovati roditelje, vrijeđati roditelje. Allah Žešanu kaže u Kur'anu وَلَا تَقُلْ لَهُمَا uf, uf, samo dva slova. Nemoj da roditeljima rekniš uh. Roditeljima se ne smije reći uh. Allah Đelšanu čak u Kur'anu kaže, a ako tvoji roditelji nevjernici te budu nagovarali da kufr učiniš, nevjerstvo, širk, najveći grijeh, Nemoj mi se, kaže, odazvati. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Ali i dalje nastavi da se obodiš prema njima lijepo. I to je nažalost, evo danas sam imao priliku da s nekim se dopisujem, odgovaram na ta pitanja, ja imam problem, babo meni nije ispunio sve što sam ja kada sam bio malehan i da li ja danas treba da budem prema njemu dobar? Apsolutno, apsolutno. Ako je babo zakazao prema tebi, nemoj ti zakazat prema njemu. S druge strane, on je tvoj babo. Da je nevjernik, da svake nedjelje ide u crkvu, moraš mu činti dobročinstvo. Pa insan treba da pazi, ne daj Bože. Ne daj Bože da ne potpadne pod ovakav hadis, zar može biti insan, zar može biti insan da proklinje svoje roditelje. Znam, svjestan sam, pogotovo u današnje vrijeme, da ima roditelja koji nisu ispunili svoje obaveze prema djeci, ali bez obzira to je naš roditelj. To što on nije ispunio svoje obaveze ne daje nama za pravo da kršimo mi svoje obaveze. <clears throat> Kaže se... Allah je prokleo onoga ko prinosi žrtve nekom je mimo Allaha. Prokleta je osoba koja kurban, žrtvu prinosi nekom je mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, što je apsolutno, apsolutno veliki grijeh širk prinositi kurban. Nažalost, i mi imamo nekad polupanih lončića oko tih kurbana, pa nekada ljudi e, i pogriješi u pogledu klanjati nekih kurbana. Zna se šta je kurban u islamu, imamo bajram, hađijske ga se kolju kurbani, imamo kurban da čovjek zakolje e, akijiku prilikom rađanja e, novorođenčeta djeteta, ostalo čovjek treba da bude pažljiv i osjetljiv kako ne daj Bože, kako ne daj Bože ne bi uradio nešto što je strogo zabrajno, vidimo da je ovdje, znači Allah poslanik Ali Sada sam spomenuo, da uzvišeni Allah je prokleo osobe koje nekome prinose žrtvu i kurbane mimo uzvišenom Allahu te barake o ta'ala. <clears throat> Kaže su u sljedećem hadisu da je Allah poslanik rekao ko u Medini učini zlodjelo ili prijestupniku pruži utočište neka je na njega Allahov prokljestvo, prokljestvo Meleka i svih ljudi. Također ovaj hadis ovdje e, ko u Medini učini zlodjelo. E, ovo je prevedeno po jednom tefsiru, ali u svakom slučaju čovjek vjerni kada ode u Medinu treba da pazi na svoje ponašanje. Nerijetko se dešava da ljudi, ja znam da je to dobro namjerno, ali ljudi pogriješe iz neznanja. Čak po jednoj verziji prijevoda ovog hadisa jeste ko uradi novotariju u Medini, što je možda jedno i od najjačih prijevoda ovog hadisa, ko u Medini napravi neku novotariju. I nerijetko se dešava da ljudi dođu u Medinu, haj što kod svoje kuće u svojoj zemlji pravi novotarije, dođe u Medinu i ne može se tamo suzdržati od novotarija, pa i tamo prakticira takve, takve stvari. Tako da insan treba da se pazi. Ako ga Allah te bar kvetala počasti da posjeti Medinu, onda treba da se pazi svoje pronašanje prema stanovnicima Medini, jer je došlo jasno u vjerodostojnim hadisima da je Allah poslanik strogo zaprijetio da se insan loše obhodi prema stanovnicima Medine ili da neko čini u njoj nered ili da neko u njoj unovodi novotarije ili da štiti prijestupnika ili novotara. Pa se insan treba prije nego što odi podučiti koliko ljudi odi pa misli da je u ibadetu prolazeći pored kabura Allahu poslanika li se letu selam napravi koliko hoćete prijestupa napravi grijeha ne ne daj bože imate ljudi koji napravi i širk toliko para sakuplja, čeka godinama da dođe u Medinu i onda dođe i napravi širk u džami Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, pa treba insan da se pazi da ne daj Bože ne bude od ovih kategorija. <clears throat> Također kaže imam nevevi, rekao je Allahog poslanik, Allahu moj, prokuni pleme ri'le wa dhekwan wa usaj, jer su oni iskazali nepokornost Allahu njegovom poslaniku. Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, uh, znači prokleo je stanovnike nekih plemena, ali samo one koji su nepokorni, znači nije prokleo pojedinačno ljude. <clears throat> Allah je prokleo jevrije jer su grobove svojih vjerovjesnika uzijeli za bogomolje. E, čitao se jedne prilike, jedan veliki učenja kaže da je ovom umetu muslimanskom najviše problema došlo iz neispravnog razumijevanja kaburova i mejita. Nema šta u islamu je čovjek umri, zakopa se. Allah poslanik je znao staviti jedan kamen, znači iznad glavi gdje je čovjek ukopan da se zna gdje mu je kabur i završena stvar. Ali onog momenta kada se ljudi odalje od vjeri, kada odalje se od znanja, onda se počnu, onda se počnu veličati ljudi u kaburu. Mejit, mejit siroma da je mogu o sebi korist, koristio bi, ne bi dozvolio da ga spuste u zemlju i da na njega dva kubika zemlje stavi. Crvi ga pojeli i ljudi dođu, plaću kod kabura, misle da je on neki svjetac i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, <clears throat> Allah je prokleo jevrije jer su grobove svojih vjerovjesnika uzimali za bogomolje. Znači, veoma je bitno da čovjek ispravno razumije u islamu šta znači biti živ, šta znači biti mrtav. Mnogo, mnogo, mnogo je problema umetu došlo onog momenta kada nisu ispravno razumijeli uh, šta znači biti mrtav, šta znači biti mejit. Nažalost, toliko prosta stvar, dovite malo dijete iz prvog osnovne, vidi mrtvog čovjeka, zna da taj mrtav čovjek ne može nikome nikakvu korist donijeti. Ali šeitan, šeitan ne miruje, pa dosta puta kroz historiju čovječanstva, kroz historiju čovječanstva, mnogi problemi su nastali ljudima onog momenta kada nisu ispravno razumijevali šta znači biti mrtav čovjek. <clears throat> I na kraju kaže se, kaže imam Ennevi, rekao je uzvišeni, e, rekao je Allah poslanik, Allah je prokleo muškarce koji ponašaju žene i prokleo je žene koje ponašaju muškarce. Nažalost, živimo u vremenu, živimo u vremenu <clears throat> kada su se mnogi lončići polupali kad su pitanju e, muškarci, postupci muškaraca, žene i postupci žena. Pa bi čovjek vjernik trebao da pazi na sebi na svoje postupke. Evo danas, baš o, o, odgovaram nekim ljudima na Facebooku na pitanje da li čovjek može da nosi lančić neki srebreni ili nešto slično tome, neke naruknice i tako dalje. Pa jedan od razloga što učenjaci koji su zabranili da se nosi e, lančić srebreni jeste i to da je to ponašanje žena. Jer žena je ta koja nosi lančić, nije Allah stvorio muškarca da nosi lančiće. Niti je stvorio da nosa kakve narukmice. Ne želim da kažem da je zabranjeno ili nije, ali kažem učenjaci koji su to zabranili, zabranjivali su e, između ostalog zbog toga da je to ponašanje muškar, e, da muškarac na taj način oponaša ženu. Pa se čovjek vjernik, muškarac treba paziti da određene stvari koji su svojstvene ženi, da ne oponaša u tome ženu, a žene se trebaju čuvati da su stvari koji su svojstvene muškarcima, da ih ne oponaša u tome, jer vidimo da je ovdje opasna stvar. Opasna stvar, Allah je prokleo. Allah je prokleo. Ne treba čovjeku veći problem na dunjalku nego da bude obuhvaćen ovim hadisom. Allah je prokleo muškarca koju ponaša žene. I Allah je prokleo žene koju ponašaju muškarce muškarac nosa minđuše. Koga Boga ti oponaša? Pa se insan treba čuvati. Ne treba mu veće zlo na dunjalku da bude obuhvaćen hadisima, da počini od tog i tog dijela bude proklit u hadisima Allahog poslanika, alihi salatu veselam. <clears throat> Nakon toga, 266. pod poglavlje, Nakon što ima Nevi Rahmetullah Alehi govorio o zabrani proklinjanja e, e, određenih osoba, nakon što je pojasnio da je dozvoljeno kategorije činio, počinioca određenih velikih griha, da je njih dozvoljeno prokliti, kao što je spomenuto u više vjerodostojnih hadisa, Nakon toga kaže vrijeđanje muslimana strogo je zabranjeno. I rekli smo mi dosta puta da sam imam Ennevi rahmetullahi alihi e, u jednu ruku ponašajući imama Buhariju u svome sahihu, on kroz sam naslov već da je propis, već da je pojašnjenje. Pa kaže imam Ennevi rahmetullahi alihi vrijeđanje muslimana strogo je zabranjeno. Čovjek vjernik treba da se pazi u životu. Vrijeđanje nastaje u većini slučajeva jezikom, da ostali muslimani, kao što je došlo u vjerovostom hadisu, pravi muslimani, onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni muslimani. To što neko klanja namaz, to između njega i Allaha, meni to ništa ne koristi. Meni neći islam koristi da sam ja siguran od njegovih ruku. To meni koristi. Ja hoću da budem siguran od nečijeg jezika, od nečijih ruku, od nečijeg ezijeta. To je meni tvoj islam, to što ti klanjaš noćni namaz, što ti postiš, što daješ sadaku, mene to ne interesuje. Mene interesuje tvoj islam koji se vezuje za mene. Pa kaže Allahu poslanik, pravi musliman, pravi vjernik, jeste onaj o čih ruku i jezika su sigurni ostali muslimani. Pa je veoma bitno da čovjek vjernik treba da zna <clears throat> da je čas muslimana sveta, da je imetak svijet, da je život svijet, pa je zabranjeno vrijeđati, zabranjeno vrijeđati muslimane. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا U suri Ahzab u 58. majetu kaže uzvišeni Allah a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovari na sebe klevetu i pravi veliki grije. Prvo što mi padne na pamet kad čitam ovaj ajet svaki put jesu ti današnji mediji koji se tako olako upuštaju u vrijeđanje vjernika i vjernica. A pogledajte kako uzvišen Allah te barka ta'ala prijeti pa kaži a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju. A oni to ne zaslužuju. Dobro, čovjek je pogriješio, zaslužuje da ukažemo na njega. Ali čovjek ni kriv, ni dužan. Prozivamo ga, vrijeđamo ga, psujemo, potvaramo, lažemo, izmišljamo, lijepimo mu etikete, vehabija, terorist i tako dalje. Boga mi, Boga mi ćemo doći na sudnji dan. Nažalost, hajde što nas peru mediji, Nažalost, velika većina muslimana ne zna, ne zna razlučiti šta je istina, šta nije istina. Pa ljudi počnu ponavljati kao papagaj za onim što su čuli na medijima. Pa se čovjek treba paziti da ne daj Bože ne bude obuhvaćen ovim ajetom. Čo, ljudi na taj način na sebe navlači, navlači na sebe jedan veliki grijeh. Zato insan treba da se čuva, uznemiravanja. Ovaj ajet kaže uzvišeni Allah, a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju. Pa je bitna klauzula. Vidjet ćemo poslije da čovjek ako ga neko vrijeđa, on ima pravo i da odgovori. Kada čovjek zasluži, ali ovdje govorimo da ljudi to radi onda kada insan to nije zaslužio. Pa se insan treba čuvati bilo kakvog uznemiravanja vjernika i vjernica i riječima, ali i svojim postupcima. Šehe Husemi Rahmetullah Ali, kada komentarši ovaj hadis, kaže ezijet, uznemiravanje, može biti riječima, ali može biti i dijelima. Pa se treba insan vjernik čuvati, uzvišen Allah je strogo zabranio uznemiravanje vjernika i vjernica za nešto što oni nisu zaslužili. <clears throat> Nakon toga, 1559. hadis od Ibnu Mes'uda, radi Allah, se prinosi da Allah poslanik, ali se salatu salam, rekao, Grijeh je vrijeđati muslimana, a nevjerstvo je boriti se protiv njega. Grijeh je vrijeđati muslimana, a nevjerstvo je boriti se protiv njega. Mnogo, mnogo teške hadisi. Tako mi Allah da insan ove hadise svaki dan ili što češće čita da malo na taj način obuzda svoj jezik, svoje ponašanje, svoje pisanje, svoje komentare i tako dalje. Vrijeđati vjernika je veliki grijeh. A kaže, boriti se protiv njega, boriti se je kufr, nevjerstvo. Mnogo težak hadis. Hadis bilježi i Buharija i Muslim. Kako su, kako su shvatili islamski učenjaci ovaj hadis? Kažu islamski učenjaci ovaj hadis, uh, ima za cilj da zastraši i odgoji vjernika na vrijeđanje drugih vjernika. Pa kaže Allah poslanik, Sibabul muslimi fusukun, grijeh je vrijeđati muslimana. Grijeh je, a boriti se protiv njega je nevjirstvo. Kako ispravno shvatiti ovi riječi? Boriti se protiv nekoga, nevjirstvo. Kažu islamsku činjaci, ako bi neko nekoga ubio, smatrajući da je dozvoljeno da ga ubije, znači tada je on nevjernik. Ali s druge strane, čovjek kada bi se protiv nekog borio i nije ga ubio, ili ne daj Bože, dođe do toga da ga je ubio, ali ne daj Bože, ne smatra da je ispravno postupio, to je mnogo veli grije da ga je Allah poslanik nazvao nevjerstvom. Ne mora znači da bi čovjek izišao izvjeri, ali je toliko čas muslimana skupa da Allah poslanik kaže Boriti se protiv vjernika, to je kufr. Da onaj ko bi pomislio da krene da se bori protiv vjernika, da mu ovaj hadis bude ispred njega. Ne idi, ideš u kufr, ideš u nevjerstvo, jer muslimanu je najgora prijetnja, nam kažeš, to vodi u kufr, to vodi u nevjerstvo. Možeš izgubiti ahiret zbog toga. Pa je ispravno razumijevanje ovog hadisa ovako. Vrijeđati muslimana je grijeh i boriti se protiv njega je grijeh samo što boriti se protiv njega je ogroman grijeh, a ne daj Bože, kada bi neko smatrao da je halal i dozvoljeno da ubije drugog muslimana, time bi mogao da iziđe iz vjeri Islama. Pogledajte kako je Islam potpun, kako je savršen, kako je lijep, kako čuva čast. Ja sam vam kazao, nažalost mi živimo u vremenu kada ne postoje skoro pa nikakve sankcije ili ako postoje te sankcije, dok izganjaš te sankcije poludiš. Islam čuva čovjekovu čast. Ne možeš pričati šta hoćeš, ne možeš govoriti šta hoćeš. Nešto si rekao, čovjek te tuži, imaš dokaze, nemo, dođi u sankcionisanje. Tako Islam hoće da izlaziš u čaršiju, i da se ne sikiraš da će neko na tebe staviti etiketu. Sve dok si prav i sve dok si čist. Danas toga nema. Nezvanično saznajemo po našim izvorima, po incijalima, naša redakcija je došla do izvora. Nema, to u islamu ne prolazi. To prolazi samo koz, kod današnjih medija. Tu islamu ne smije se tako učiniti. Kaže se <clears throat> u sljedećem hadisu koji bilježi e, e, imam Buharija od Ebu Zera, 1560. hadis, da je Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao koji god čovjek drugog optuži za grije ili nevjerstvo, to se, ako onaj koji ga optužio nije takav, vrati njemu. Mnogo teški hadisi koji odgajaju vjernika da čuva svoj jezik. Kaže Allah poslanik, koji god čovjek drugog optuži za grijeh ili za nevjerstvo, to se ako onaj koji ga je optužio nije takav, vrati njemu. Čovjek nekom kaže da je nevjernik, a to imate sad ovi naši omladinaca što im je se iman upalio kao kutnjak. Čafir, tagut, čafir, tagut, čafir, tagut, nakon, eci, peci, peci. Kaže Allah poslanik Ali Sad, ako taj tamo nije takav, vraća se na tebe. Mnogo opasno. Mnogo opasno. U većini slučajeva to, to, to su mladinci, to je zeleno, to ne zna učiti harfove, to ne zna sufaru, to ne zna šta kvari abdest. Ali ga njegovi odgajatelji ili ne odgajatelji, bolje rečeno, odgajaju ga u tom žargonu tako. Ćafir, čafir, tagut, kufr, širk, novotarija i tako dalje. Pa se čovjek treba čuvati. Vidjeli smo prošli put hadis kada Allah poslanik govorio o prokljestvu. Kad insan nekog proklijete, proklijest vodi na nebesa, gore nađi zatvorena vrata, dođe na zemlju, zatvorena vrata, ide lijevo, ide desno, traži onu osobu koja je prokljeta. Ako ona bude prokljeta, tu i ostani. Ne bude, vraća se na onoga koje je rekao pa se prokljestvo vraća, pa se kufr vraća. Halo, otkud nama pravo pojedincima da kažem ovo je nevjernik, ovo je vjernik? Pogledajte velike učenjake, njihovu opreznost u korištenju termina da je neko nevjernik. Nakon studije, nakon e, donošenja dokaza, nakon razgovora, nakon upozorenja, nakon, nakon, nakon. I to ko opet? Veliki učenjaci, kad je? Danas čovjek juče je bio u diskoteci, danas naučio kako se abdesti i odmah zna ko je musliman, ko nije musliman. Pa nas islam upozorava da čuvamo svoj jezik. Zato i došlo u vjerodostojnom hadisu da Allah poslanik kaže Men jald men li ma bejne lah jejhi ko meni garantuje za ono što između dvije vilice ja njemu garantujem džennet. Mnogo teško, naročito danas, kada svi imamo pristup internetu. Pisanje u islamu ima isti propis kao ono što je izrečeno. Pa se čovjek treba čuvati tuđi hakova. Čovjek se treba čuvati tuđi hakova. <clears throat> Kaže se u 1561. hadisu od Ebu Hureyri, se prenosi da Allah poslanik Ali sad sam rekao, kada dvojica muslimana vrijeđaju jedan drugog, grijeh zbog izgovorenih uvrijeda snosi onaj koji je prvi počeo vrijeđati. I to je tako sve dok onaj kome je učinjena nepravda ne uzrati već, većom mjerom. Hadis bilježima muslim. Interesantan hadis. Kaže Allah poslanik Ali se letu sam kad imaju dvojica ljudi svađaju se. Grijeh nosi te svađe onaj koji počeo sve dok ovaj koji mu uzrača, uzrača istom mjerom. Ovdje vidimo da je čovjeku vjerniku dozvoljeno uzratiti, ali on tebi rekne ružnu riječ, a ti njemu 20. E, to je znači onda kupiš svoje grijehe. Ali ako ti čovjek uvrijedi, ti njemu vratiš istom uvredom, sve tu u paketu ide njemu. Kažu islamski učenjaci, bolje je osaburati, bolje je se strpiti, ali je dozvoljeno uzratiti na uvredu. Vjernik, vidjeli smo prošli put, kaže Allah poslanika, li se letu selam, li se mu'minu ta'an. Nije vjernik taj koji proklinje, koji vrijeđa, pa vjernik bi trebao da bude daleko. Nekoga je uvrijedio, izvini, nemam ja, nemam ja mogućnosti da se spustim na tvoj level, ja sam daleko od toga, ne želim da budem brđan, da se svađam s ljudima. Iako znači dozvoljeno je da čovjek uzvrati istom mjerom. ako bude uzraću istom mjerom, nije griješan. Svi grijesi idu na onoga ko je to počeo. Ideš ulicom i čovjek ti nešto rekne. Uvrijedite, obsujete, potvorite. Ti se odbraniš grije sav ide na njega. Ako se strpiš, ostaviš to za sudnji dan, to je, to je definitivno, to je definitivno bolji. <clears throat> nakon toga, nakon toga hadis uh, eh, 1562. od Ebu Huriri radi Allahu ta'ala anhu se prenosi da Allahu poslanik ali se letu, Allahu poslanik ali se letu sam doveden čovjek koji pio alkohol. I svi znate da je alkohol strogo zabranjen u islamu. Nažalost, živimo u vremenu kada velik, velik groj ljudi koji se deklaršuju kao muslimani ili periodično, ili povremeno, ili veoma počesto piju alkohol, što je strogo zabranjeno u islamu. Čak vjerodostojno od isma stoji da se čovjek u 40 dana ne prima namaz. Mora klanjat. Pio alkohol, 40 dana mu se ne prima namaz. Moraš klanjati 40 dana pa je alkohol u islamu strogo zabranjen. Pa je doveden čovjek Božijem poslaniku za vrijeme Božijeg poslanika, pio je alkohol, pa je Allah poslanik rekao, izbatinajte ga. Neki, kaže Ebu Hurere, od nas sudarali su ga rukama, neki svojom odjećom, a neki obućom. Šta je ko imao, dohvatio i tako su ga sankcionisali. <clears throat> a pogledajte opet pravednost islama. Čovjek pogriješio, kažnjavaju ga, pa kaže neko od prisutni reče ponizio te Allah. Znači ponizio te, imaju neke predaje da je doveden nekoliko puta. Halo, kad ćeš već jednom prestati? Kad će ljudi se, hajde da kažemo, smiriti u pogledu tebe? Više puta te dolazi, pa kaže, Allah te prokleo, ponizio, koliko te već puta dovodi. Kaže Allah poslanik, ali se letu selam, ne govori tako. Nemojte pomagati šetanu protiv njega. Allahu ekber bez obzira što je konzumirao alkohol, on i dalje ima svoju čast, ima svoju svetost. Nemoj pomagati šetanu, njega je šetan potego malo. Nemoj ga dalje gurati. Nemoj šetanu. Čak kaže, došlo je u nekim rivajetima, a to učenjaci spominju u komentaru, kaže, naš neukif. Kako bi mi trebali reagirati kada vidimo takve ljude? Doviti Allahu za njih. A došlo je u nekim hadisima, znači u nekim rivajetima ovog hadisa, da su pitali poslanika, pa dobro, ti nam kažeš, nemojte to, šta ćemo? Kaže, dovite za njega da mu se Allah smiluje, da ga uputi i tako dalje. Pa insan, to je, to je mu'minska duša, to je vjernik, to je ahlak, to je moral. Kada vidi da neko griješi, da kaže, ja rab, smiluj, mi se, smiluj mu se, ja rab, oprosti mu grijehe, uputi ga napravi put i tako dalje. Sve nas to opet vodi u pravcu odgoja vjernika. Prošli put hadisi vjernik ne ne proklinje. Ovaj put vidimo koliko hadisa postiči na sabur, na strpljenje. Vjernik se ne spušta na te, na te nivoje, pa čovjek vjernik treba da pazi, da pazi na svoj jezik. Šta govori? Kako govori? Govorili smo uh, u prijetodnim predavanjima kako čovjek treba uh, da vaga kada nešto želi da kaži u pogledu informacija koje nam dolazi, kako provjeravati informacije da čovjek, ne daj Bože, ne bi napravio neki grije. <clears throat> Nakon toga kaže se 267. pod poglavlje zabranjeno je umrli spominjati po lošim, izuzev kada za to postoji opravdan razlog. Pogledajte kako je islam lijep. Čovjek umru, mrtav, završeno, Što se tiče Islama, njegove su se knjige zatvorile, čeka se sudnji dan. Pa je zabranjeno uznemiravati ljude u kaburu. Na koji način? Čovjek kada priča nešto o Mejitu, njemu gotovo više ne more ništa ni štetiti ni koristiti. Ali kada tu čuju njegova djeca, kada tu čuju njegova supruga, čuju njegovi rođaci, to njih uznemirava pa je islam sasjekao znači u korijenu sve što bi moglo voditi kvarenju međuljudskih odnosa u jednom društvu, čak čovjek medjit, gotovo, mrtav, pusti ga, neka ga u zemlji, on će polagati račune na sudnjem danu za ono što je uradio. Pa je u islamu zabranjeno, Allahu ekber, Allahu ekber, zabranjeno vrijeđati medjita. Šta mislite onda na kakvom stepenu je zabrana čovjek vrijeđa živog insana? Da slaže na njega, da ga potvori, valja sutra izići, valja sutra izići u čaršiju. Šta mislite koliki je grije kad imate neku novinu, časopis, stavi nekog insana na naslednicu, on jadnik ni krivni dužan. Valja sutra komšijama pogleda tu oči. Valja djeci i ženi pogleda tu oči. Valja rodbini pogleda tu oči. Haj svima dokaži da nije tačno ono što je u novinama. A kod Allaha se to se piši, sve bilježi. Sve te bolove koje čovjek je osjetio i neugodnosti, za sve će se to račun polagati. Pa Islam je toliko potpun, toliko lijep, toliko savršen, zabranjuje vrijeđanje mrtvih osoba. Kaže se, kaže imam Nevi Rahmetullah Alihi, on generalno veoma rijetko nešto uh, dodaje od sebe kao komentar na određen hadisa, ali nekada i doda nešto pa kaže spominjati loše osobine ili dijela umrlih dozvoljeno u situaciji kada se želi upozoriti na grijeh ili notariju koja je činila određena umrla osoba kako je neko u tome ne bi slijedio. Znači jedino kada je dozvoljeno govoriti o Mejitu jeste ako je on radi određene stvari pa bi ga neko u tome slijedio, tada je dozvoljeno ukazati na to. Mimo toga čak ni Mejita ne treba vrijeđati. Kaže se u vjerodostojnom hadisu koji bilježi imam Buharija, a Iša radijallahu anha prenosi da je Allah poslanik se salatu selam rekao ne vrijeđajte umrli jer su oni već susreli, jer su se oni već susreli sa onim što su na Dunjaluku zaradili. <clears throat> Nemojte vrijeđati umrli. Allahu ekber. Ja ne mogu da se načudim, ne mogu da ne mogu nikako da svatim koliko je islam potpuni savršen, koliko je lijep. Nemojte vrijeđati mrtve ljude. Kažu islamski učenjaci, nekoliko je razloga zbog čega je zabranjeno da čovjek vrijeđa umrli. Prva stvar jeste, na taj način on može uvrijeti njihove žive. Jednostavno, mrtav čovjek, ti ako sad psuješ, spominješ, vrijeđaš, svakako da ima tu rodbina, imaju djeca, imaju čerke, imaju unučadi, ima njegova rodbina tog mejita kojima to teško pada, pa dolazi do problema između tebe koji vrijeđaš mejita i mejita. Pa u islamu, znači, zbog toga zabrajeno vrijeđati mejita. Isto tako, <clears throat> nerijetko, kad čovjek vrijeđa mejita, ne može mejit se braniti. A insan je takav, ako mejice ne može braniti, onda čovjek veoma lako može pretjerati u tome. Jer jednostavno, da je čovjek živ, onda bi čovjek odgovorio, kazao i to je tačno, to nije tačno i tako dalje. Dok insan mejit, ti ostaješ jedin da možeš pričati. Pa i zbog toga insan treba da pazi šta govori o mrtvima. I zadnja stvar, insan može na taj način kao što kažu islamski učenjaci, onu nagradu koja je njega zadesila od tog medjita, osaburo je, može izgubiti nagradu zato što ga je vrijeđao nakon njegove smrti. U svakom slučaju, ovo je, ovo je jedan opet veličanstven hadis, možda neko to od nas ne razumije, ali neko razumije da je u islamu zabranjeno da vrijeđamo mrtve ljude. Nakon toga, nakon toga kaže Imam Ennevi, zabranjeno je uznemiravati drugi. Prije poglave bilo zabranjeno vrijeđati muslimana, strogo za, a kaže sada zabranjeno uznemiravati drugi, pa je citirao opet isti hadis, e, odnosno isti kuranski ajet, e, a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovari na sebe klevetu i pravi gri. Nakon toga taj smo hadis evo već komentarisali, imamo, ilhamdula, još dva hadisa i time ćemo, ako Bog da, i završiti večerašnje predavanje. Kaže su u prvom hadisu 1565. od Abdullah ibn Amra ibn El-Asa radi Allah tajem sprenosti da Allah poslanik rekao Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani, a muhađir je onaj ko napusti ono što je Allah zabranio. Veličanstven hadis. Musliman, pravi i vjerni, hoćeš sebe da, da izvagaš, evo ti vaga jesu li tvoje komšije, prijatelji, poznanici sigurni od tvoga jezika i tvojih ruku? Pazite, ovdje u ovom hadisu prvo se spominje jezik, pa nakon toga ruke. Zbog bitnosti, zato što je mnogo lakši jezikom ukaljati čas muslimana. Malo je oni koji su spremni otići s nekim se potući, ali jezikom, preko Facebooka, gibetom, u skafu, laž, potvora, mnogo lakši. Pa kaže Allah poslanik ali se letu selam, el muslimu, men selim el muslimune, min lisanihi vo jedi. El muslimu, pravi musliman. Hoće da bude pravi musliman. Je onaj od, čiji, od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani. Pa insan treba da živi životom, da su od njegovog jezika sigurno njegova djeca, njegova supruga, njegovi roditelji, njegove komšije, njegovi prijatelji, njegovi poznanici, radni kolege, sigurni. Neće taj uvrijedit, neće taj slagat, neće taj potvorit. Takva treba da bude slika vjernika u očima drugih ljudi u jednom društvu. Sigurni od jezika i sigurni od ruku rekao sam, veoma rijetko se dešava od ruku, ali dešava se, ali mnogo lakši od jezika. Kaže Allah poslanik u nastavku hadisa, Vol muhađiru men hađara ma neha Allahu anhu, a pravi muhađir je onaj ko napusti ono što je Allah zabranio. Danas sam baš čitao jedan e, fenomenalan komentar od Ibnu Ređepa u njegovoj knjizi Fethul Bari komentarišući ovaj hadis. Generalno u islamu mi kažemo muhađir je onaj koji je napustio svoje mjesto da bi otišao živjeti u drugo mjesto, jer u tom svom mjestu ne može živjeti islam. To je kod nas riječ muhađir. Čak se ta riječ, koliko sjećam ono, od prije drugog svjetskog rata koristila muhađiri iz Foče, muhađiri iz Istične Bosne i tako dalje. To je znači arapska riječ od glagola hađara i u hađiru, muhađir, čovjek koji je, učinio hijđu, napustio svoje mjesto jer nije mogao u njemu biti musliman. Ali kaže ovaj učenjak Ibn, Ibn Ređep, e, riječ muhađir je mnogo šira, to je samo jedan segment pravog muhađira. Pravi muhađir je onaj koji ostavlja ono što je zabranjeno, pa je ovaj muhađir ostavio zemlju u kojoj nije mogao biti musliman i prakticirati islam da bi došao na drugo mjesto. On je to sve žrtvovao. To je samo dio pravog muhađira. Pravi muhađir jeste onaj insan koji ostavi ono što mu je zabranio njegov gospodar uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. <clears throat> I na kraju jedan veličanstven, jedan veličanstven, definitivno jedan veličanstven hadis kojeg bilježi ima muslim od Abdullah ibn Amra, radi Allah to nas prinosi, Allah poslanik, ali sam rekao, ko voli da bude udaljen od vatri i uveden u džennet, dvije stvari, i to je Rabbe natina fi dunja hasene, u fil ahireti hasene, u akina azaben nar. Gospodaru, podari nam dobro dunjaluka, podari nam dobro ahireta i sačuvaj nas vatri. Mu'min živi oko ove tri stvari. Daj mi da mi je lijepo na dunjalku, da mi je lijepo na hiretu i nemoj da budem u vatri. Pa kaže Allah poslanik ali se letu se nam, ko voli da bude udaljen od vatri, prva stvar, i da bude uveđen u džennet. Voliš li to? Volim li to? Svi bi mi da uđemo u džennet i da budemo udaljeni od vatri. Da vidimo recept, da vidimo formulu. Šta nam je rekao poslanik, šta trebamo činiti ako bi to da postignemo. Pa kaže Allah poslanik, okay. Ko voli da bude udaljen od vatri i da bude uveden u džennet, neka smrt dočeka vjerujuću Allaha i sudnji dan i neka se prema ljudima obhodi onako kako bi volio da se oni obhodi prema njemu. Vrhunac. Vrhunac. Nema dalje. Ovo je najveći pokazatelj ljepote Islama. Hoćeš da budeš uveden u džennet. Hoćeš da budeš odaljen od dva, Vjeruju u Allaha, neka vjeruju u Allaha, neka vjeruju u sudnji dan i neka se prema ljudima obhodi onako kako bi volio da se ljudi obhodi prema njemu. I zato ćete vidjeti grešku nekoga kad neko nekog savjetuje galami, kritikuje, vidio si neđe nekoga na ulici nešto radi, da li je nekad neko prihvatio savjet gdje neko galami, gdje neko kritikuje, gdje neko psuje? Nikad! Pa insan, ovo je zlatna formula u životu. Obhodi se prema ljudima onako kako bi ti volio da se oni prema tebi obhodi. Potreban si. Nema para. Treba sto maraka u zajam. Ideš kucaš čovjeku na vrata. Ili on došao tebi kuca. Kako bi ti se ponašao i šta bi volio kada bi ti nekom kucu? Došao je tebi komšija traži sto maraka. Dobro, da vidi. Hoću li mu dati ili neću dati? Aha. Aha staviš sebe u njegovu poziciju. Očeo si ti na tuđa vrata i kucaš. Dosta ti je poniženja, treba pokuca, treba iskat. Kako bi volio da ti ka... Ma evo, pare, brate, Allah te nagradi, vidimo se, zaboravi. E, uradi ti tako prema njemu. U, voziš u saobraćaju, pogriješio si. Šta voliš da ti neko kaže? U redu je, pa svi griješimo. I tebi kad neko pogriješi, i ti kaži, u redu je, svi griješimo ophodi se prema ljudima onako kako ljudi volio bi da se ljudi ophodi prema tebi. Sreo si čovjeka na ulici. Kako ti voliš kad sretniš čovjeka? Voliš da ti neko kaže selam aleikum, pa vedar, pa nasmijam, pa kako si, pa šta ima. E tako si ti ophodi prema ljudima. Kako god bi volio da se ljudi ophodi prema tebi, tako se i ti prema njim. Voliš li da neko te spominje i gibe ti? Nemoj niti nikoga spominjati i gibetiti. Voliš li da ti neko slaži? Ne volim. Pa nemoj niti slagat. I stotine, hiljade primjera drugih. Ali to je, alhamdulillah, Allahu poslanik ali se letu selam koji je zgrovitim govorom govori obhodi se prema ljudima onako kako bi ti volio da se ljudi obhodi prema tebi. Tako mi Allah. Da samo ovaj hadi živimo. 90% problema na planeti nestalo bi. Ovi ratovi koji se vodi, nažalost, samo kod među muslimanima i na istoku, sve bi to nestalo. Da li neko voli da mu neko drugi dođe i njegovu državu zloupotrebljava, uzima, eksploatiše njihova rudna sredstva i tako. Ne voli niko. Pa brate, ako ne voliš ti, što dolaziš u moju državu? I jednostavno, ovaj hadis treba samo živjeti i živjet ćemo sretno i zadovoljno. Molim Allah, Žešan, da nas učesti na putu istini. Molim ga, Subhanu wa ta'ala, da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju. Subhaneke, Allahumme, da bihamdike, ešhedu in la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu ilik.